You'll never find as long as you live someone who loves ah. you you. Mm-hmm. take the end of all time. Paketime de çıkayım. Ha! Beba do lance! Beba, Stinger! Ei, passa! Beba, miserável! Nina, Nina! Nino! Axerro de busca! Dobiti bebo, dobiti bebo! Eu, mesmo, Stinger! Oh, oh, ritnula. u redu, u redu. baš si taticu preplašio. Tata je poblesavio. Padao je niz liticu i čulo se bum, bum, bum, bum. Blesavi tata. Da. A, žao mi je narode, lažna uzbuna, samo se ritnula. Aaaa. Sad ja njega ritmu. Ovo je već treći alarm danas. Ajmo, ajmo, nema šuplje priče, fire A, vidim, još mi je neko trudan malo. Baka ti je trudna. Au, baš pa ta bila bi inače pravo dobra mama. Au! Meni, znam da si uzbuđen i ja sam isto, ali malo te previše ponjelo. Dobro, dobro. <laughs> Znaš, počinješ zvučati kod Diego. Ej, stani malo. Pa gdje je Diego? živa vatra! <laughs> U, možeš mi staviti soli na rep, soli na rep, po soli maco! A sad? Mm, daj da vidim. Polako, uznemirit ćeš bebu. Beba je dobro, ali za tatu više nisam sigurna. Ček, ček, ček, Nemaš kicanja! Na, na, na, na, mamutalište za malca. <gasps> Ide. to je krasno. O, meni. To sam ja napravio, našu obitelj. E, a di sam ja tamo gore? Možeš biti na našem. Fino bi se uklopio. Ma da! Naravno, zapravo, posao još nije gotov. Sitni popravci tu i tamo. Sad vidim što hoćeš. Stvorit siguran svijet za dijete. Siguran svijet za dijete? Ma nemoj. Sad pretjeruješ. Čuj, naša će beba odrasti u opasnom svijetu. Ne možeš to promijeniti. Naravno da mogu. Ja sam najveći stvor na zemlji. U redu, tatice. Vidjet ćemo kako ćeš se nositi kad dođe do puberteta. Idemo, Sid. Ne želim da išta diraš. Ovo je mjesto za djecu. Jesi li ti djete? E. Ne moraš odgovoriti. Diego, tu si! Propustio si iznenađenje. O da? Da, da. Pogledat ću kasnije. Dobro, vidimo se. Znaš, čini mi se da Dijega nešto muči. Ma ne, s njim je sve u redu. Popričaj s njim. Dečki ne pričaju s dečkima o svojim problemima. Samo jedan drugog udarimo po ramenu. To je tako glupo. Da je za curu. Dečkima je to šest mjeseci terapije. Dobro, dobro, idem. Ej! Au! Zašto si to napravio? Bez veze. Nego čuj, Ela misli da te nešto kao muči. Ja joj kažem Zapravo, mislio sam si kako je sad možda stiglo pravo vrijeme da ja ipak odem polako. Dobro, pa idem joj reći da je sve u redu onda, ti nije ti ništa. Gle, čemu glumiti meni? Nisam kao prije, a nisam ni netko tko će paziti na malu djecu. O čemu ti to pričaš? Zasnovati obitelj, to je velika stvar. I drago mi je zbog tebe, ali to je tvoja pustolovina, ne moja. Znači ne želiš biti uz mog klinca? Ma ne, ne, to je, ti si mene krivo shvatio. Ne, idi, samo idi za tim svojim pustolovinama, veliki avanturistu. Daleko od mog dosadnog obiteljskog doma i široko ti polje. Mislio sam, Ela je ta koja ima poremećene hormone. Čekaj meni, niko ne mora ići. I? Zato muškarci ne pričaju s muškarcima. Zašto? Što je bilo? Diego odlazi. Ej, ej, ej, ovo bi trebao biti vrhunac života! Mi čekamo bebu! Ne, Side, oni čekaju bebu. Da, ali mi smo krdo. Obitelj. Vidi, stvari se mijenjaju. Meni sad ima važnih stvari. Stvarno, Side. bilo nam je super, ali Vreme da se krene dalje. Znači, samo naš dvojica. Ne, Sid. Nismo samo nas dvojica. Zar idu s nama Krešo i Edo? Samo Krešo? Samo Edo? Zbogom, Sid. šmiriše, diši duboko. Ja se lako s prijatelji. Napravit ću svoje krdo. To ću učiniti. Alo, Miša Migoš, kje pasja? E, eh. e, eh, bar sem još uvijek zgodan. Ah! Oh! Ah! Eh! baš super. Ima li koga? Bilo koga? Алло! О, Серётичи, я ж нам какой бит напущен. Не Brinte, vini iste više šan. Mm. Eh. 你 Što je tu? Što je tu? A ti? Dobro pazi na braću. Mama se odmah vraća. Eto majke, srećo! Oh, oh, oh, eh, eh, Imam te. Eh, pa šta sam vam ja rekao, djeco? 어? Hvala, hvala, hvala vam. Loše jaje, pokvareno jaje. Kad me šlag nije strefio sad. Evo žao mi je duša, to je zato što vas puno, puno volim. A sada vas upoznam sa strikom Menijem i Ujna Eli. Ćao! Zdravo! A ovo ovdje su vam jajo, tvrtko i koko. Sid, što god to bilo, ideja je loša. Šš, čućete djeca moja. To nisu tvoja djeca, Sid, vrati ih nazad. Eh. Nisi ti za roditelja. Što nisam? Kao prvo, ukrao si nečija jaja. Kao drugo, od jednog si skoro napravio omlet. Sid, netko se sad sigurno jako brine zbog njih. Ma ne, bila su ispod zemlje, u ledu. Da nije bilo mene, bila bi... Ledena jaja. Ah! Uf! Sid, znam kako ti je. I ti ćeš jednom imati obitelj. Upoznaćeš neku finu curu s malo većom dioptrijom i bez usjeta njuha, bez mogućnosti izbora. Ono što je meni htio reći je da... Kontam, kontam, vratit ću i ja. Eh, vi imate obitelj, a ja ću ići sam. Svojim putem. Pale sam na svijetu. Na ledu. Zauvijek. Usamljeni cuko puko. Velika je to tragedija. Baš tako! Sid, čekaj! Ne, ne, u redu je. Doći će on sebi. To ti je jedna od prednosti kad si Sid. Zašto bi vas ja vratio nazad? Ja volim djecu. Odgovoran sam, pun ljubavi, nježnosti. Šta vi mislite? Hmm. znao sam da ćete se složiti. O, nemojte plakat. Ne, ne, ne plakati. Na, naću vam neko suho mjesto. Evo, evo malo sa ručnikom. Šta ja znam. Biti roditelj je puno posla. Možda ja nisam spreman. Sad mammica. Je mama! Evo je ovde! Lijepa moja šlatka djeca. Yes. Stani, stani, vidi ga tamo. Stani, a, au! Hej, ne krišti, a! O, nemojte više u redu, nemojte plakat, nemojte plakat. Zašto plaćete? Da niste možda gladni? Možda se stvarno gladni. Znam baš šta vam treba. Spavaj mi, spavaj. kravice velká. Mojoj maloj baby, treba tvoga mlijeka. Mm. Ah! Mislio sam da si žensko! Ah!

Žao mi, ali ne možete unutra. Meni kaže da je samo za djecu. Čekaj malo. Pa vi jeste djeca. Au! Nemojte ništa razbit! Sid kaže da je mamuta otvorena! Nije, stanite! Nije žaštakom! Ne, ne, ne, ne, nemojte dirati! Ti, to? Mama, ne mogu se A da učinite nešto? Zašto? Moj mali uzo prvi. E, nije. Baš jes. E, nije. E, jes. E, nije. Laži mnoge, kratke noge. Ko je vama vrag? Samo rana sam majka s troje djece. I mogli bi imat malo više pažnje. Nemoj! stani, stani, Franju! mali je prečer. stop, stop, stop, stop, stop, stop. mi mali! Evo jučer sam čitao da djecu moramo pustiti da jedu šta god žele. Ti se čini da su mi zglobovi otekli. Zglobovi? Koji zglobovi? Franjo, gdje si se ti zaletio? O ne. Ajmo sad, ispljuni ga. Ako ne ispljuniš malo givicu odmah, idemo s mamutalište isti čas. Jedan. Dvica. Nemo da ti dođem do trice. Opa, eto ga. Sad je ko novi. To nije livica. A, bolje išta nego ništa. O, ko. Ajde sad, daj nam ivicu. Sid. Hej, Bok meni! <gasps> Ivica mali! Čekaj, ne, ne! O, štvarno stvarno mi je žao. Mjesto je stravnjeno sa zemljom. A mi to nismo uhadili. Ispali smo iz što, sa borazom? Ja mislim da je najvažnije da niko nije stradao. Osim onog tipa tamo. I, i one trojice. I nje. Rekao sam ti da ih vratiš nazad, a ti nisi. Vidi što su napravili. Okej, istina, i oni možda jesu malo nestašni ili... Žderu djecu, vraga su nestašni. Ali ispljuno i sve. O, baš super. Kupi mu lizalicu. Kupi odmah tri. Oni ne pripadaju ovdje, sit. Što god da su, gdje god da si ih našao, vrati ih nazad. Meni! Ma neću da napustim svoju djecu. Zemlja trez! Sve u redu, djeco. Tu je mama. Jel zemljotresi urliču? nisu. Ovo je ljuta fosilčina. Sid! Ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, unutra, unutra. Svako traži potok, svudje! Sin, Vrati ih njoj! To im je majka! Kako ću znat da im je majka? Šta bi izvadak iz knjige rođenih? Ona je dinosaur! E pa ja sam krv, suze i znoj prolio za njih! Jedan dan Vrati ih njoj, konju! Slušaj, ovo su moja djeca! I možeš ih dobit samo preko mene, mrtvog! Nemaš ništa pametnije za radit, Sid? Sid je sigurno dolje. Mrtav, jadnik. Prava šteta. Počivao u miru. A, ne, ne, ne, ne. Neće ići. Slušaj, Ela, ja ovdje podvlačim crtu. Ti, Krešo i Jedo natrag u selo. Da, može se misliti. Ela, vidjela si to čudovište. Ovo će biti pogibeljno. Pričam ti priču. Odlično. Kad spasimo Sida, ja ću ga ubit. Izvolite, gospođo. Stari imaju prednost. To prvi njegova djevojka. Koja djevojka? Ela! redu, slušaj. Ako bilo što osjetiš, makar ništa ne bilo, moraš mi reći i odmah idemo odavde. O, dobro. O, trebamo lozinku. Ma da, lozinku koja znači beba dolazi. Hm, a da probamo? A, e, beba dolazi! Kako ti je to? A, predugo. trebamo nešto kratko i jasno, recimo, breskvica. Breskvica. Baš volim breskvice. Tako su slatke i okrugle i baršunaste. Baš kao ti. Misliš da sam okrugla? Eh, okruglo je divno. Okruglo je keksi. Drž se mene. će me neko štipnut da vidim je ovo stvarno? Pod nama je bio jedan cijeli svijet, a da mi to nismo ni znali. tražim sida, isto koji ti. E, baš si pravi vitez. Nije sad vrijeme za to, dečki. Svaka je pomoć dobrodošla. se penjat po Ili ćeš dobit ovog dinosaura ili onog tamo. Osjećam se ko mrav. A šta misliš kako i meni? Ja! Os burros! Evo si strava! Kao brat kojeg nikad nisam imao! Meni ko sestra! Možemo ga zadržat? Bak! Štak? Ime mi je Bak. Skraćeno od Bakmiščak. Produženo od... Bleh. radite ovdje? Našeg je prijatelja oteo dinosaur. E pa, sad je mrtav. Dobrodošli u moj svijet. A sad, ajte kući. Bokić, Smokić. Ne idemo bez sida. Ela, čekaj. Možda umobolni pustinjak ima pravo. Meni? Do ovdje smo stigli i naći ćemo ga. Imam trag. Idemo. Jej! Ako tamo krenete, naći ćete ga u... Vječnom lovištu. Kako znaš to o velika i mudra lasice ti? Mm, da, da, Mama dinosaur nosi svoje tri bebe i neku gnjecavu zelenu stvar. Ta gnjecava zelena stvar je naš prijatelj. Sve to vidiš iz tragova? Ne, ne baš. Vidio sam ih prije kako prolaze. Uputila se ka lavopadu tamo oni nose svoje mlade. Ali do tamo morate proći kroz džunglu mizerije. Preko bestana smrti. Sve do prevlake Vu. Vu. Dobro, sretno ti bilo na putu u pomračenje mozga. Možemo sad mi ići? Ma stani taj, stop, stop, stop, stop, stop, stop! Stop! Što ti, ti, ti, ti misliš da je neko tropsko odmaralište? Ne možeš zaštititi ni svoju družicu, druže. Što ćeš uraditi s tim slabašnim kljovama kad najđeš na zvijer? Ime joj je... Rudi. To dobro. Dobro, ja sam se brinuo da nije nešto zastrašujuće kao Bobi ili Mirko. Ček, misliš postoji nešto veće od mame dinosaurice? Hoda. Hoda? Da, da. On je taj koji mi učini ovo. Opa! On ti taj povijest dade! I to mukte? Genijalo! Da, možda će i nama dati jedan isto! <laughs> Dobrodošao u moj svijet. Ostavite svu nadu vi koji pođoste! Dobro, shvatili smo! Zlo je i naopako. Bla, bla, bla. Ah! Stvarno zvuči ko džungla mizerije. Hm? Stani malo. Zašto? Šta je bilo? Breskvica? Što? Ma ne, samo imam neki čudan osjećaj. Gladna si, pao ti je šećer, e, eno voća. Ne, meni! Na tvom mjestu ja to ne bih napravio. Nije ti ovo tvoje mamutalište. Ba, sad ću morat strepiti od nekog cvijeća. Jel da se nisi ovom nadao? Meni! Samo da znaš, tebe krivim za ovo! Prestani jest naše prijatelje, Biljko! Sad je dosta! Skorijenit ću to iz korijena. Ako to napraviš, zarobit ćeš ih unutra zauvijek. Što? U redu, trudnjača, pazi na taj svoj vodenjak. Ja ću ih izvući prije nego što ih provarim. Provari? Za tri minute njih će ostati samo kosti. Dobro, možda za pet, zbog debilog. Ja nisam debeli! Nešto je pipka. Ma baš ću se sad s tobom igra, doktora. Nisam to mislio, slone. I mene isto štipka. Pomoć! Dočekajte! čekate? Uju, požuri! A sada kreće... Bakasan. Ko je sad debeli? amateri. Pun sam šmrkljao od ove biljke. Mrak! Reci nešto. Ah. Ma, hvala što si nas spasio. Bak, bi nam pomogao naći gnjecavog, zelenog. To nije potrebno. Da, potrebno je. Hmm. Dobro, pomoći ću vam. Ali ja imam pravilo. Pravilo broj jedan. Uvijek slušati baka. Pravilo broj dva, nemoj nikako skretat s puta. Pravilo broj tri, onaj tko prdi, putuje na kraju kolone. Pa da krenemo. Hop, hop. Svi smo zreli za vrapće. To je pravilo broj četiri. A sad idemo naći vašeg prijatelja. Ne, ne, sve u redu, sve u redu, ne brinjte, Sve će biti dobro. Prestani me ljuljat, već mi je muka. Vidiš? Spušta nas na tlo. Ne! Ja ću ti ne zaposlenim mrđa! hemen takleşme. jedan nula za nas. I sad je opet nerješeno. Misliš li da će zvijer naći Sida? Ili, što je malo važnije, nas? Rudi, pa vi se šalite. On je neumoran. On zna sve, vidi sve i jede sve. Ukratko da, Hej, se s puta! Ajde, crta! Znam tog moljca još dok je gusenica bio. Ma znate, promenil se. Znači ti živiš ovdje u svom filmu, prepušten sebi, bez drugih obveza. Tako je! To je savršeno! Neovisan, nesputan. To ti je najbolji život za vječite neženje poput mene. Jesi čuo? Ovo je mjesto za mene. Halo! ne mogu baš sad razgovarat. Da, pokušavam pronaći mrtvog ljenjivca. <laughs> da. Ne, oni slijede mene. Ma znam, mislila sam i ja lud. <laughs> ne, okej, idemo do bezdana smrti. Neću imat signala. Da, ja tebi isto. Bo, Bokić, pusica. Ajde, ajde, ajde. U redu, sa mnom. Ovakav ćeš ti biti za tri tjedna. zove bezdan smrti? Pa probali smo veliki čmarni otvor, ali na to su se svi samo smijeli. I što sad? Milostiva? O, ne ide ona na to. A, pa, pa, pa, pravilo broj jedan? Ja, ja, ja! A, da čujemo mamuta. Ti bi bar trebao dugo pamtit. Uvijek slušati baka. E sad, pogled napred, ispravit leđa, e da, i nemoj se otrovne pare jer ćeš vjerojatno umrit. Otrovne pare? Meditiran kakav je nekad bio. Stani! Zdravo! Elice, jesi dobro? Moraš ovo probat! Dobro, idemo sad svi ko hrpica, ne može biti lakše. Bez panike, imamo manje tehničke probleme neke. E, još držite dah, momci. Ne mogu više! Udahnuo je! A ja ću sad izdahnuti! Hej, pa mrtvi! izvučeš kao ptičica. Ja! Trebaš čuti sebe! <laughs> e, hajmo sad. I one, two, three. O, na, na, na, na, dobri Stani! Jeste pukli! <laughs> pa ovo nije otrov. E? <laughs> Pusti mi ručan! Prestani sa smijehom! Jeste me čuli? Prestani sa smijehom! Jeste me čuli? Što je pravilo broj jedan? Samo se smiju. Što ima u tom loše? I oni su se smijali. Prestanite se smijat! Da, da, to mi je baš smiješno mi smo krenuli spasiti sina, a sad ćemo svi skupa umrijeti. <laughs> ja čak ne volim sina, a tko voli? On je totalni idiot. <laughs> Baš ti hvala što si me uvalio u ovo. Ovako se nisam smijao godinama. Hvala tebi što napuštaš krdo, e to ti je bila odlična ideja. gili, gili, gili. Prestani! <gasps> Kako ne vidite? Svi ćemo pomrijet! Sve nama ženama, ha? <laughs> <laughs> ne znam zapravo koliko si od svega ovog čula. Sve sam jasno čula. E, dobro, da. Piškiš mi u krevet? Ma bio sam pod gasom, Boraz. Pa sad, e, bolje da krenemo. Nismo zaboravili nešto. bio i bio. Mm. šta? Ne želite jest povrće? Pa kako ćete biti veliki, jaki dinosauraš? Ne, a-a, ja ih učim vegetarijanski. Puno je zdravije, znaš. Vidi mene, ja ti nemam masno otkiva ni na guzi. Oprosti! Ali mogla si i ti malo brokule papati. Ne, ne, ne, ne, ne, nije to djeco za nas. E, to je prepernato i premesnato i... To je živo! Ne, ne, ne, ne, ne. Mi ne jedemo druge životinje i točka. Ajde, Leti! Budi labran! Vrapčiću moj! E, do mene! Ej, di ćeš ti? Ne rješava se tako problem! Nije ni čudo da si sama! O, oh, ma daj, molim te, ko da drveću pričam. Kažem da će vegetarijanci, a ti na to grrr. Kažem, mamo popričati, kažeš grrr. Kakva je to komunikacija? Puhanje. To je tvoj odgovor na sve. Ma čega je tebe strah? Pa ti si najveća na svijetu. Pa šta nisi? E, e. Oni ne mogu preživjeti, preopasno je po danu. A još je i gore po noći. Plus, njihov vodič je luđak. Što? Misliš, bak, Totalno je puko! Deda ti je puko! Skroz je prolupo! Aj noge mu se čuju! Umokni! Ti umokni! O ti smradu! Aha, sad si moj! On davi tu nogu. Nemoj ti meni! Hoćemo li krenut više? Što? I reći rodio dobar tek? Ja to ne bi! Kost je u pravu. Opustite se sisaci! kampiramo ovdje. A sad, tko je gladan? Ja sam! Ti ne trebaš kalorije! Stojim ja tako. U neprilici kraje njoj, bezizlaznoj, prkoseći sudbi što nadu mi uze, i zurim u oko ja te velike bijele zvijeri. Nažalost, jest. Ali sam preživio. Bože. Nikad nisi više živ nego onda kada moraš mrijet. Baš kad se Rudi spremao mene progutati, uhvati se za tu neku groznu, ljigavu stvar koja mu visi u ždrijelu. Držao sam se tog visuljka i ljuljao nazad, naprijed, nazad, naprijed, nazad, naprijed, nazad, naprijed, nazad. I napred, nazad, napred i tek onda ga pustio i izletio iz Možda sam tog dana ostao bez oka, ali sam dobio ovo. Udijev zub! Ma daj! Stara izreka kaže, oko za zub, rog za cvijeće, a smeća za... E, ah, te stare izreke, one nikad ne zna što znače. Ti si super kuna, zlatna kuna! Čuna kuna! da tiki, ta, da Hm. Što? Pa je. A sad da ispričam kako sam onomad s naoštrenom školjkom od sjevernog mede načinio severinu. Da, da gospodaru. Čekaj, čekaj, čekaj. Dosta je za večeras bilo bajki. Idemo, Ela. Vrijeme je za počinak. Kako je dosadan. Dobro, ajte vi ubiti oko. Ja čuvam stražu. Nema potrebe, bak, mi ćemo to. Noć je vrijeme za oposume. Mismo, Vladari Nocimato! La conosce, Rudy? šta nije ja... Lako Laku noć, djeco. Čeka nas naporan dan. Lovit harat. Bez prijatelja koji zaboli briga za mnom. Evet. A, ti si prava neka matica. Manny? Crescio! Edo! Manny? Što se zbiva? Jesi dobro? Ah, oprosti. Samo sam htio da si na sigurnom. A sad si na najopasnijem mjestu na svijetu. Ej, nisi ti kriv. Ovo je važnije od nas oboje. Moramo izbaviti Sida. Ma da, da sam mu bio bolji prijatelj, ne bi mi sad bili tu. Bolji prijatelj? Je to neka sprdnja ili što? Riskiraš svoj život, život svoje žene i svoje bebe da spasi život priki? Nije baš neki suprug otac, al' boga mi jest prijatelj. Hey! kurni magac! Nešto mi vonja. Hmm. Smrdi na dio devinog dupenceta, kojeg su dobro popišali pijani opusumi. To je Sid. Sisavci, mi smo sad pred mjestom zločina. U dlaka pojeden leš, komad, brokule, Evo što se pred mnom zbilo. Dinosaur napada sina. Sid brzo dokrabi brokulu i umlati zvijer dotičnom povrtnicom. Jesi ti lud? Sid nije nasilan, ni koordiniran. Ma da, a gdje je dinosaur? U redu, u redu, upravo ste. Teorija broj dva. Sid jede brokulu. Dinosaur pojede Sida, dinosaur ugazi na brokulu, jer mrzi dotičnu povrtnicu. Bače, kad si točno skrenuo s uma? Hmm. Ima tri mjeseca. Probudi se jednog jutra oženjen za ananas. Ružan ananas. A, ali volje ga jako. E, bak, mislim da ti je ovdje promaknulo nešto. E pa, vaš prijatelj je možda još živ, ali ne zadugo. Rudi je sve bliže. Uuu. Da, da. Prevlaka Vu. Ili što je ostalo od nje. савці савці, на предкала попаду. Kakav je to zvuk? To je vjetar. Vjetar nam se obraća. I što kaže? Ne znam. Ne razumijem vjetru. Stani <laughs> malo. Šiš, stvarno ste prebrzi. Ma nije ovdje tako loše. Fino vrijeme, fin komšiluk. A! A! Di si komšija? dinosaura još nisam čuo. To je Sid! Morat ćemo biti brzi. Meni! Ananas! Ananas? Trudnička želja. Šipak! Ribizu! Nektarine! Naručuje voćnu salatu. Da, i sjeti se. <gasps> Breskvica! Breskvica? Leskvica! Beba! Što, što ću sad? To nije dobro. Joj, beba stiže, jeste li znali? Jer ja nekad zamišljam to u glavi, ali sad sam čuo! Možete zadržat malo! Ja ga može neko klepnit? Au! Na zapovjed. Ostani gdje jesi, stižemo! Preostaje nam samo jedno. Opusovi, za mnom! Meni, pobrini se za Elu dok se ne vratimo. Ne, ne možete sad otići, skrenula je s puta. A što je s pravilom broj dva? Pravilo broj pet. kaže da možeš zanemariti pravilo broj dva ako je žensko u pitanju ili, na primjer, ruska pudla. Znaš, ja ti ta pravila smišljam kak mi dođe. Ma da, da, ali ona će sad, ti moraš. Meni, ne brini. Ja ti čuvam leđa. Tako treba. Idemo drugovi, Pazi nam na seku, braco! Samo polako. Šta mu to znači čuvam ti leđa? Mislim, ja bih rađe da me čuva od naprijed. Tu su mi svi bitni dijelovi, jel tako? Ajmo pokret. Uh, dobro je. sve u redu. Uh, sad će, sad će tatice. Uh, moram ti reći dušo, stvarno si našla pravo vrijeme. Aí, quantas aí? Viajei! Ixi, obtio pastas! Obtio letto e siamo lava. Ah! Sempre la lava! Momci, jeste li spremni za pustolovinu? Spremni! Za opasnost? Spremni! Soy pitaña. do nje! Slušaj, ja ti čuvam Elu. Ti ove zaustavi. Ali... Meni, ako dođu do nje, bit će prekasno. Moraš mi vjerovati. U redu, idemo. vruće maco, živa vatra. Možeš mi staviti soli na rep, soli na rep, soli na rep, soli na rep. Pardon, e? čagerice, ali ja rađam ovdje. Baš dobro, oprosti. Jesi u redu? Oh, jesam u redu? Jel ti se šešta u porođaju? Ne, ne baš, ali sad će meni svaki čas. Diego, bojim se. Mogu te držat za šapu. Da, naravno. Al... Samo ti daj stisni. To, ma to je samo trud. nije Gle! Tamo je! Prijam! Ne, Sid! Ma znam, prijam! A kako bi bilo da prvo skupimo Sida, a onda se vratimo po tog prijama? Am, nema veze. Čiha! Kiši, dan! Diego! Kiši samo, to je najvažnije! Powoje! Palno prewi się! Boli te bucha! Jedziemy! Żywli wyższe! Ajde! Bucy! Obo, je kraj, ja nie widzę syna. Aaaa! Ne, ne, ne želim pravi paniku, ali ko pozijamo? Opa! Šta mi moja djeca? Nišem štigo reći niš Bogom. Možeš ti to, tiskaj! Tiskaj! Ne mogu! Ja to... Samo još jednom jako! Nemaš ti pojma kako je meni teško! Dobro, zaboravim što sam rekao. Idemo to skupa! Odi si doma, grickaj! Zamantalo me. Nani! Hm? Hm? Idemo, momče. Hm, mislim da smo blizu. Mislim da ćemo je nazvati Elica. Mala Ela. Imam bolje ime. Breskvica. Breskvica? Zašto ne? Baš je slatka i okrugla i sva je baršunasta. Breskvica? Sviđa mi se. Vidim te, junačinu. Ma ne, to me onaj zadnji dohvatio kanđom u oko. U redu, nisam ni ja od kamena. Dolazim! To je sin! O, pa to je dečko! To joj je rep. Pa to je curica! O, mala šlatka čuči puči, to šit bome je kako je lijepo, bome jest. Švaj na njenu mater. Hvala Bogu. <laughs> O, bez uvrede meni, bez uvrede, ti si lijep iznutra. Drago mi je da si s nama, Sid. Nisam mislio da ću da ikad reći, ali nedostajeo si mi, stari. O, volio bi da su i moja djeca tu. Moli ste biti ekipa. Ela! Obećao sam samom sebi da neću plakat. Ja nisam... Zaboravih kako je to biti članom obitelji. A ti? Jesi razmišljao o djeci? Kaj? U redu, sisavci, još da vas odvedemo kući. odavde ste krenuli. Bilo je zabavno. Da Bog da nam prešlo u naviku. Ha, ja nisam baš sigurna. Dobro, točno, da, da, misliš zbog svih tih smrtnih opasnosti, naravno. to je to. Bak staje ovdje. Ne bismo uspjeli bez tebe. Pa razumije se, ali sve što je dobro, brzo... Mi nismo sami, jel da? Zdravo, Rudi. Ovamo ti novi fosilu! Tražiš li nešto? Dođi pa ga uzmi! U pećinu brzo! Ostani s malom. Bićemo dobro, idi. tysiąc łoryć? naprijed naši! Više sreće drugi put, pahuljice. Ovoga neće dugo idemo! Čekajte me, dečki! To ćete vamo, djeco. Da vam kažem nešto, sad ste tu gdje pripadate. I siguran sam da ćete izrasu velike, čak i strašne dinosauruse. Baš kao vaša mama. Mamice, čuvaj dobro naše klince. dobar roditelj, Sita. Hvala. Jel ti mogu čuvat djecu? Nema šanse. Da, čuvat ću i džabe. Dobro, razmislit ću još. Mm, yes! Moš mislit. Otišao je. Šta da ja radim sad? Ma to je lako. Pođi s nama. Misliš tamo gore? Hm. Nikad se nisam mislio vraćati. Toliko sam dugo ovdje dolje da mi je to gore. Ne znam, bili se više snašli tamo gore. Pa? Vidi nas. Izgledamo li kao neko normalno krdo? Au! požuriti. Ajmo, On je živ! Bak? Ja, ja moram... Da. Uostalom, ovaj svijet bi stvarno trebao ostati ovdje. Pazi na njih, mačak. Uvijek slušati baka. Vidim svjetlo! Jesmo li svi na broju? Gdje je bak? Ne brini. Tamo gdje je njemu najbolje. Hoće li mu biti dobro? Ti se šališ? Ništa ne može ovoj čoravu kunu. Zarudio se, više brinem. Znam da ovo beba dolazi to nije po tvom ukusu, ali eto, što god ti odlučio? Ne idem ja nikud, momče. Ako želim avanture, sve imam tu. Ali, ali, ja, imam cijeli govor za tebe, baš sam ga spremio. Da te uvjerim da sam jak, ali osjećajan, plemenit, ali brižan. I... E! Hvala. <laughs> Wow! A, <laughs> kako djeca brzo rastu. Mislim, vidiš samo moje klinče. Rodili se jučera, a već sad idu svojim putem. To je život, Sid. Da, puno je to posla. <laughs> To je pahuljica. Dobrodošla u ledeno doba. like a boom, boom, boom. like a boom. It boom. was a night like